حديث يكسد هشتاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایند از نشستن در راه های عمومی پرهیز کنید дар ин ҳадис ҷаноби расули акрам сал аллоҳу алайҳи васалам мову шумо мусалмонҳоро огоҳ мекунад ки ай мусалмонон шумо дар роҳи умумӣ нанишинед ва суҳбат накунед зеро бо он роҳи умумӣ бо он роҳи мардумгузар инсонҳои гуногун мегузарад пас ай бародарони азизу меҳрубон ин сухани расулуллоҳро фаромӯш макун ва ин наҳи расули акрам салллоҳу алайҳи васалламро фаромӯш макун ва дар роҳҳои умумӣ нанишин ва агар рафту нишастӣ зарурате ба сарат омаду дар роҳи умумӣ нишастӣ пас ту ай бандаи худо ҳаққи роҳро адо кун он роҳеро ки ту менишинӣ آن راه بالایت حق دارد حق آن راه پس صحبت کردن تو و پس خندیدن و با انسانهای گذر نظر نانداختن و آنها را سلام دادن و سلام آنها را برگردانیدن است پس بندگان خدا این را فراموش مکنید در راه عمومی اولا ننشینید و رفته و نشستید حق راه را ادا کنید این حدیث از کتاب صحیح بخاری